Be, biagan pezina da, eh, gu hemen ematen zaun, eskola ELB da, hemen uh, eh, egiuntan, eta gero gu afiliatuak gira, behaz, konfederazioan peizan et, tangira eh, Frantzia mailan, eta gero Frantzia da ere, konfederazioan peizan hori, e, biak kanpezina barnean da baz, hori da nazioarteko gure ikus moldeko zenikatu guzien erakundea, biak kanpezina da, e, baserriaren bidea, eskatera nahi du, gure ikus molde beraekin da, e, baserritan edo laborantza munduan, denak beharrezkoak girela, etxalde txipiak beharrezkoak girela, kampainak biziak nahi baditugu atxiki behar dela sustatu laborantza erriko itipi hori kalitatezkoa eta ere bereziki eh, biak kanpezinen eh, eh, importantena da la soberanetea alimenter. Herri guziek behar dutela lehenik beren erritarrak hasi eta jatekoa fornitu kalitatezkoa eta uh, ez dela izan behar gure xedea esportatzea. Esportatuz beti beste erri alde batetako laborariak kaltetzen dira ardurenien. Eta behaz lehenik gure erritarrak jateko sanuak kalitatezkoak emaitia.